Akide neydi sınavı? Akide, inanması gereken kaç dedi, farklı şeylerden ödesizdi, manasıydı. Bunlar manalarından çıkıyor. Şey Mesela soruyu bağlamak, soruyu anlayıp anlaşmak. Bunlarda bir anlaşmak. Mesela, eee, görüntüyüz ibadetini yapıyorsunuz ama bunları kaybediyor insan kalbine bağlamlı olur kalbine bağlamlı peki ee, akide İslam akidesinin neden akidesini vermiş? çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de mesela fazla geçmiyor yani geçiyor ama çok geçiyor doğrudan bilmiyor tam olarak kutlu olarak sorumlusundur ama hemen mutlaka sonra Allah Teala'dan da belirtmiştir bunu da e, ayinler şimdiler e, üniversiteden sevdikten olarak anlatılmıyordu böyle sorumlusundur ya başka ne demişler bahçede? sevdik demişler sevdik duvakta ne? sevdik duvakta bir sevdik diyor bir şey bir şey bir şey takmıyor o taksimata giden noktası Doğru aslında ama daha böyle noktası var Kendisine has olan Peki e, önemli bir nokta vardı Dedi ki e, tevhid İslam akidesinin üzerinden sadece bir edilmiş olmasına rağmen neden koskoca akide cüzlerinden bir de isim edildi? Çünkü e, alimler çünkü alimler mesela sanat doktorlarına söz etmemişler ama gençler genelde aslen akide ne tehlikelemişim? çünkü e, biz e, bir şeyin e, birbirinden aynı sözcükler adlandırmıştık Araç mevzuları mı? Kesinlikle şey bu eşrafi ecbaici Ona ecbaici bir zannedir Tamam Gerçi aksiyonu ecbaici yapıyormuş Tamam Şimdi inşallah ne dedik geçen hafta ki İslam akidesine bir isimlendirilmiş Tamam ve neden o isimlerle isimlendirilmiş dedik dedik ki İslam akidesinin isimlerinden bir tanesi akide dedik ki bir tanesi tevhid ve bunların bağlantılarını söyledik sebeplerini söyledik ve dedik ki bir, bir iki tane daha isim söyleyeceğiz İslam akidesine isimden bildiği bir iki tane daha isim söyleyeceğiz tamam ancak ee, yine geçen haftaki olduğu gibi yani geçen derste olduğu gibi e, bağlantılarını artık bağlantılarını söyleyeceğiz şimdi bir de İslam akidesinin usulü bin demişler usulü bin yani dinin usulü demişler İslam akidesine şimdi usulü din ne demek yani dinin usulü ne demek şimdi dinin usulü ne demek şimdi baktığın zaman dinin usulü diyoruz değil iki kelimeden oluşuyor bunu mürekkep demiş bu mürekkep yani e, birbirini tamamlamış iki kelimeden oluşuyor tamam mı ama nasıl bir mürekkep şimdi mürekkebi anlamak için ancak mürekkebi terkip eden mürekkepleştiren her bir gücü ele almak ancak anlaşılır mesela normal bir e, müşahede ettiğimiz şeylerden bir örnek verelim mesela diyorsun ki kapının kolu hayatında ilk defa bir insan kapının kolu diye bir lafı duyuyor bu insan kapının kolunun ne olduğunu anlaması için kolu tek başına idrak etmesi lazım kapıyı da tek başına idrak etmesi lazım sonra kapının kolu bu kelimeler bir araya geldiği zaman ne manaya geliyor ancak o zaman idrak edilir yani bir insan hayatında ilk defa kapının kolu diye bir terim duyuyorsa tamam mı örnek mesela kapının kolu diye bir terim duyuyorsa bu kapının kolunun manasını, ne olduğunu anlaması için bir insan önce kapı kelimesini kendi başına müstakil olarak bilmesi lazım manasını tamam mı? e, kolun da tek başına manasını bilmesi lazım ancak bu manaların teker teker bilinmesiyle ikisinin bir araya geldiğinde ne manaya geldiği ancak anlaşılabilir bu ikisi tek tek kullanıldığı zaman bu tek tek kelimelere ne denir? müfret bir araya geldiği zaman mürekkep tamam mı? başka bir e, yönünü anlatayım şimdi kapının kolu kapı tek başına kapı kelimesi tek başına nedir? Müfrettir kol, da, kol kelimesi de tek başına müfrettir insana kol desen bir şey anlar kapı desen bir şey anlar ama bu kol ile kapı kelimeleri bir araya gelip bir mana ifade ettiği zaman buna mürekkep denir tamam mı? mürekkep mürekkebe de anlamak için mürekkebin müfretlerini cüzlerini anlamak için cüzlerini anlamak lazım tamam mı? o yüzden alimler usul koymuşlar la yumkin التوصل إلى معنى المركب إلا لتحليل أجزائه المركب منه مركب منه bir mürekkebi anlamak için ancak o mürekkebi oluşturan cüzleri tek tek tahlil etmekle mümkün olandır tamam mı? şimdi usulü din kelimesine baktığımız zaman dinin usulü dinin usulü kavramını çok etmemiz için din ve usul kelimeleri ki bunlar tek tek e, ele alındığında mürekkep denir bir araya geldiğinde şey tek tek ele alındığında mürekkep denir bir araya geldiğinde mürekkep denir tamam mı? ancak dini tek başına ve usulü de tek başına anlayacak ki dinin usulü din ve usul kelimeleri bir araya gelir dinin usulü terimini oluşturduğunda bu dinin usulü olan bu terimin ne manaya geldiği anlaşılsın tamam mı? buraya anladık şimdi o zaman dinin usulü usul ne diyor bilmeyiz şimdi usul asıl kelimesinin çoğulu tamam usul asıl kelimesinin çoğulu bu arada sen nasıl alıyorsun ben e, beklemeyeceğim tamam sen nasıl alman ben kaldırdığım kadar al almadın yani ben e, atarım sana meseleden alırsın tamam mı? şimdi dinin usulü bu da usulü din de demek usul aklın çoğulur tamam alimler ne der el usulü cemre aslın usul aklın çoğulur asıl nedir peki bir köre konu asıl bir şeyin aslı asıl şairin dediği gibi vel aslu ma ahrehu gayru vel far'u ma ala sivahu indeni nedir manası asıl kendisinin üzerine bina edilen her şeydir mesela bu binanın temelini asıl denir neden? çünkü binanın daireleri, çatısı vesaire temeline bina edilir tamam mı? ve ağacın gölgesine mesela ne denir? asıl denir neden? çünkü dalları asıl üzerine bina edilir yani bir şey düşün onun üzerine bir şey bina ediliyorsa o şey asıldır kendisi üzerine bina edilen her şey zaten biz ne deriz? asıl deriz tamam asıl diyebiliriz bir şeyin esası bir şeyin aslı tamam buraya Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Kelimetin, tayyibeten, keşeceratın, tayyibetin, asluha sabitin ve tarafına Güzel söz, güzel ağaç gibidir. Aslı sabittir, dalları ise semalıdır. Aslı sabittir dediğine kökleri gördüyse sabittir. Bak ona asıl içinde yaptı Allah. Neden? Çünkü dallar onun üzerine oldu? Tamam O zaman diyoruz ki usul aslın çoğudur, asıl ise üzerine bina edilen şeyden o zaman usulü dinden usulü, usulü dinin e, usul dini oluşturan bu müfretlerden olan usulü anladık geriye kaldı ikinci müfret tamam ikinci müfret bu da din kelimesi tamam bu da din kelimesi şimdi din nedir din lügatta addilli ve kudu dallara alindir bölüm olmak boyun eğmek ancak buradan kasıt ne? şöyle bundan kasıt ne yani İslam dini Allah Azze ve Celle itaat etmek, ona ibadet etmek, onu birlemek tamam mı? emrolunu yapmak, saklananlardan kaçınmak yani Allah Azze ve Celle ibadet eden her şey usulü din tamam o zaman usulü din bu manaları birer birer tek tek çözdüğümüzde bunu mürekkep haline getirdiğimizde ki o ne oldu usulü din ne demek? yani dinin üzerine bina ettiği şeyler demek usulü din bu da akide kısmı çünkü dinin hepsi akide üzerine binadır eğer temel asıl bozuk olursa ki o da akide tamam mı bozuk olursa o zaman bütün din bozuk olur bundan dolayı alimler inanılması gereken şeyin isimlerinden bir tanesine ne isim vermişler? Dinin usulü. Neden? Çünkü akide mevzusu o kadar önemli bir mevzudur ki tamam mı? Bu dinin aslı içerir. Eğer bu asıl sağlam değilse tamam mı? Bu asla bina olunan şey ki onlara fark edilmiş, bozuk olur. Bir faydası olmaz. Ve in eşrakta ve ahbatan namı. Eğer sen şirk koşarsan amellerin batılır dinin akideyi asıl koydu şirk koşulmaması gereken şeyi asıl koydu tamam mı? amellerin batıl gördün orayı anladık şimdi o zaman İslam akidesini neden İslam akidesi isimleri şey İslam akidesine isimlerinden bir tanesine de usulü din diye neden isimlendirmişler çünkü din bunun üzerine bina tamam dinin usulleri yani dinin üzerine bina edilen mevzular bundan dolayı işte arasındaki bağlantı şimdi bir insan gelse de seçsin şeylerin ismini usulü bilmemişler dinin aslı demişler neden böyle bir isim almışlar anlatır çünkü çünkü din akide üzerine bina olduğu için tamam mı? yani akide üzerine bina olan şey de neydi? Burayı anlatıyor mı? şeylere çeşitli isim vermişler bunlardan bir tanesi akide bir tanesi tevhid bir tanesi de şimdi anlattık usulü değil soruyu tutup bütün bu yani kim bu sebepten kastım mesela bu isimleri veren kim mesela akide kim var akide demiş anlattık tevhid kimler tevhid demiş bunları anlattık şimdi usulü dini de mesela Allahu Alem ilk her ne kadar meşhur olmasa da insanlar önünde bunu ilk kullananlardan bir tanesi İmam-ı Şafii İmam-ı Şafii 204 vefat ediyor Rahmanullah onun bir tane kitabı var El Fıkhul Ekber diye Şimdi Fukul Esber kitabı var e, İmam Şafii'nin Her ne kadar şimdi Fukul Esber e, ileride de geleceğe göre Ebu Hanife'nin çevrilmiş bir kitap Fukul Esber Ama e, İmam Şafii'nin eshabından gelen bize nakiller var ki İmam Şafii de Fukul Esber adı altında bir kitap vermiş Ama günümüze ulaşmamış kaybolmuş zaman içinde mahsusatlar arasında sinir gitmiş şey. Allahu alem ama ondan böyle e, kitap naklonduğu yani ondan böyle kitap geldiği e, mevcut tamam mı böyle isimlendirdi şimdi e, bizim çok üretler böyle bir tane kitap var tamam mı orada ashabın naklettiği üzerine naklettiği üzere şöyle bir ibare kullanıyor e, şey, İmam Şafii diyor ki hâzâ kitabın zekan nâfî ve zavâhiren mesâili fi usulü bu kitapta e, meselelerin zahirlerinden olan yani e, meselelerin zahirlerini zikrettik usulü din hakkında bak usulü din demiş akide tamam o zaman demek ki bunu bir tarafımız kullanmış akide akideye bir isim vermişler demişler ki usulü din dinin aslı demişler çünkü hayır zaten asıl dinin aslı nedir usulü din tamam Yine aynı şekilde bunu mesela Ebu Hasan el-Eşhari Ebu Hasan el-Eşhari el-İbane an usulü diyane diye kitap yazıyor bak nasıl isimden bir kitabı el-İbane an usulü diyane bak usulü diyane bu akide kitabı akide kitabının ne diye sınırı usulü diyane el-İbane an usulü diyane dinin usulü tamam mı? bu kullananlardan Ebu Hasan el-Eşhari Ebu Hasan el-Eşhari yani 300'lerde tamam da ediyor yani 320'lerde 323'lerde vefat ediyor sonra yine bunu kullanan geçen hafta bir şey örneğini de verdik Ebu Hatim'in razı dedik bak Ebu Hatim'in razıyı ne örnek vermiştik akide içinde içinden demişti değil mi Ebu Hatim'in razı ama dikkat et içinden dediği kitapta sadece akide lafı geçmiyor diyor ki usulü sünne ve itikadın dini bak itikadın dini tamam dinin itikadı aslı sünne ve itikadı dini yani o aslı sünne ve mahsul değil tamam mı? Şimdi yine İbn-i Vakta Abdülhamid İbn Vakta yine kitabının ne diyorsunlar diyor Şer, e, Şerhu vel İbanetu an usulü diyane bak usulü diyane bunun için ismini veriyoruz tamam yine Abdülkadir Bagdadi Rahimullah e, kitabının usulü din diye isimlendiriyoruz tamam yani bunu bizim çalışmış kullanmış İslam'da inanılması gereken şeylerin için usulü din demiş bunun sebebi de din inanılması gereken şeyler üzerine bina edilir eğer inandığın inanılması gereken şeyler sağlam değilse din de üzerine bina edilen şeyler de sağlam olmaz aynı bu normal yaşantımızda bir bina olarak düşün kenar bozuksa ne olur bina sağlam olmaz ancak burada şimdi önemli bir yere dikkat çekmek istiyorum bak dikkat ederseniz hiç usulü değil dinin asırları. şimdi biz şöyle bir ayrım yaptığımız zaman usulü değil dinin asırları. o zaman başka meseleler de var çünkü insanın zihnine böyle canlanıyor başka meseleler de var bunlar pek önemli değil dinin usullerinden olmadığı için pek önemli değil böyle bir şey yok tamam mı? bu usulü din demesinin sebebi e, hakikaten diğerlerini diğerlerine nispetle çok daha önemli olduğundan dolayı yoksa diğerleri önemsiz olduğundan dolayı değil yani bir oruç önemsiz değildir veya bir ana babaya iyilik önemsiz değildir veya yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak önemsiz değildir ana babaya iyilik yapmak önemsiz değildir yani bunların dinin aslı diye isimlendirilmemesi önemsiz olduğuna delalet tamam mı? çünkü bu, bu çok ee, yani bu çok yanlış bir şey çünkü din bir küldür sizlere bölünmez şu manada sizlere bölünmez yani dinin birisini yapabilirsin bazı vaciplerini bazı e, şartlarını yapabilirsin bazılarını terk edebilirsin diye bir şey söz konusu değil dinde tamam mı çünkü dikkat edersen e, Allah bile tamam mı Allah, Allah bile bazı ehli kitabı vermiştir kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür ettiklerinden tamam mı neden çünkü bildiği bütün geçen bir kısmını amel edip bir kısmını takip edelim diyemezsin eğer senden isteniyorsa şu yap, yapacağın şey var nasıl? akıl dediğinde akide mevzu tamam mı? ama düşün bak şimdi bir namazı sen e, mutlak olarak tamam mı yani şu manada e, umum olarak yani, tamamıyla bir akide mevzusuna çakamıyorsun ama bak alimlerin çoğuna göre namazı takmıştır görüyor musun? Demek ki o yüzden işte bunun akılları önemli diğerleri önemsiz bir şey söz konusu değil dediğim gibi Allah zaten kitap evini vermiştir neden? çünkü kitap evli yani bazı kitap evini vermiştir kitabın bir kısmına inan edip şuna küfür kitabını çünkü kitap bir bütündür ve bu kitap dindir din bütün yüzleriyle vardır tamam mı? o yüzden mesela Allah Kur'an'da ne, ne diyor? Efek ömrüne ibadet kitabı tekfuruna bir yani kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür ne diyorsunuz? فَمَا جَزَاءُ مِنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكُ مِنْكُمْ اِلَّا حِزْمٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا böyle yapanların ancak cezası dünya hayatında bir rezilliktir diyor Allah hatta diyor ki وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَبُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْاَحْزَابِ kıyamet günü azabın en şiddetlisine bunlar götürüleceklerdir azabın en şiddetlisine götürüleceklerdir bunlar bak düşün bunu bir bütün olarak alıyor Allah Kur'an'da ve bunların bir kısmını iman edip bir kısmına küfredenleri dini sanki bütün dinine küfretmişler e, konumuna sokup ne diyor yurduna ila eşeddül azab azabın en şiddetlisine götürülecektir hatta diyor ki وَمَاللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُ Allah bunların yaptıklarından ne? Gafil değildir asla demek ki bak Allah'ın burada onların yaptıklarından gafil değil bir sözü aslında bir vaid ifade eder bir azarlama bir e, tehdit ifade eder tamam mı? aksi halde bir müstehabı terk edene Allah senin yaptığından gafil değildir fiyatında bir şey gelmez konuşsun ancak içinde tehdit içeren şeyde şiddet söyledir bu belagat ilminde bir e, kuraldır anladın mı? o zaman diyoruz ki İslam'da inanması gereken şeyler var ne için varmışlar alimler İslam'da şöyle ve bunu neyle bağlantı bağlantı bağlantı ne sebep öne sürmüşler dedi ki akide demişler tevhid demişler usulü din demişler peki başka demişler ama çok çok şimdi mesela sünnet demişler çok güzel sünnet demişler tamam mı mesela akideye alimler zamanında mesela selef döneminde bütün bu akideye sünnet simile vermişler sünnet simile vermişler peki neden diyor ki hemen anlatalım sünnet bu olarak ne tabi sünnete geçiyoruz yüsemme yetimnu ve yüsemme sennen şeklinde şekilleri vardır mesnunun fehuve mesnunun sennel emre beyyenehu derler bir işi sennetti yani onu beyan etti demek tamam bu lügatta yani lügatta bir sürü manası var mesela bunlardan bir tanesi tarikatın mesul kalanlar ayrılmış izlenilen yol demektir sünnet sünnet izlenilen yol özellikle bunu aklına tut iki sünnetin manalarından bir tanesi lügatta eksiyah Allah'a siyah tamam mı siyah yine sünnetin manalarından bir tanesi el ade mesela İsra suresine bak 77. ayetinde sünnet kelimesi geçer ve ondan adet sen de önce göster, e, gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki e, kanun da budur, adet de budur yani bu kanunumuzda, bizim bu adetimizde yani e, alışıla gelen şeyimizde bir değişiklik olmaz bu durumda mesela sünnete men kad ersenna kableke min rusuluna ve la tecidu li sünnetine tahvilen bu da adet katılmıştır tamam mı? vesaire o zaman sünnetin bütün manaları var peki sünneti lügat olarak anladıktan sonra peki sünnetin akideyle olan münasebeti nedir? yani neden akideye sünnet ismini de vermişler? tamam neden inanmak gereken e, isim vermişler? mesela Şeyhul İslam diyor ki bak diyor ki e, sünnet lafzı selamın e, yani e, selefin kelamında sünnet lafzı selefin kelamında yani selefin sözlerine baktığımız zaman sünnet lafzı ibadetler ve itikafları içerir dikkat ibadetler ve itikafları içerir ancak diyor ancak diyor sünnet diye telif eden kişilerin çoğu, çoğu seleften bu sünnetten itikad kastetmişler bu. İbn-i Teymiye Rahimahullah bunu el emr bin maruf ve nehyanın mükaddes edilmesi Rahimahullah bak demek ki selef bunu böyle kastetmiş Selef bunu kullanmış tamam mı? E ne demişler? Akidede yani İslam'da inanması gereken bir akide mevzuna sünnet için kullanmışlar Bak Selef e, bunu kullanmış İbn-i bunu devam ediyor Hatta İbn-i recep Hanbeli ne diyor biliyor musun? i̇bn recep Hanbeli diyor ki e, e, sünnet diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının bulunduğu şüphelerden ve e, şehvetlerden arınmış şeylerdir tamam mı? sonra diyor ki sonra alimlerin örfünde yani e, birçok e, ilim ehlinin hadis, hadis, e, hadis alimlerinin birçoklarının indinde ve hadis alimleri dışında da birçok selefin indinde e, itikatlardaki şüpheden arındırılmış şeyler kastedilmiştir yani itikat kastedilmiştir diyor hatta bir ithamlı olmuş öyle işte Allah Azze ve Celle ile alakalı meseleler melekleriyle alakalı meseleler kitaplarıyla resulleriyle ahiretinle alakalı meseleler vesaire bu İbn-i Ezel'i Hanbeli'de bunu kullanmış ama mı? sebep sünnet demiştir akideye yine e, hatta İbn Recep'i Hanbeli'de kaderle alakalı ondan sonra sahabelerin tazminatıyla alakalı e, bunların hepsini sünnetini vermişler ve diyor ki bu konuda bazı tasnifler yani bazı kitaplar tehlif etmişlerdir ve bu kitapları sünnet diye sınırlamışlardır bunu İbn Recep'i söylüyor tamam mı? İbn Recep'i söylüyor Peki bu akideye sünnet neden demişler? Ne gibi münasebet var? Şimdi sünnet İslam hüccetlerinden bir hüccet olduğu için tamam mı? Ve akidenin büyük bir kısmı Kur'an'dan olduğu kadar sünnetten de alındığı için alimler suçlar bunun üstünden bu bir İkincisi birçok şey var İkincisi sünnetin lezat manalarından bir tanesi ne? Tarikatın meslûk izlenmendir başka manalarından bir tanesi ne? siyah siyah şimdi Nebi Sasır'ın siyeri Nebi Sasır'ın izlediği yol görüyor musun? bu tip bağlantıları olduğu için akide de biz akideyi de Nebi Sosyal'ın siretinden öğreneceğimiz için yine Nebi Sosyal'ın izlediği yolu izleyerek ancak sahih bir menheç ve akide üzerine olacağımız için Sosyal'ına ne isim vermişler? Akide şey sünnet ismi vermişler yine aynı şekilde şimdi bu sünnet e, yani e, kavramı şimdi Ahmet İbni Hanbel döneminde biliyorsun fitneler çıkıyor e, fırkalar e, çıkıyor tamam işte Kur'an mahluktur meselesi Kur'an yaratılmış mıdır yoksa Allah'ın kelamıdır kesimde münakaşalar olunca tamam mı ortaya bidat ehli çıkmış tamam bu bidat ehli e, ehli sünneti kendilerine cephe alınca ehli sünnet onlarla kendilerinin arasını ayırmak için onları kendinden doğru etmek için satın belirlemek adına düşünmesinin zıttı ne? bidat bidat olunca kendilerini onların saflarından ayırarak kendi akidelerini düşünmesini ne vermişler? yani bu akideye muhalefet edilen akidesi bidattır demek aslında tamam mı? o yüzden bu isim vermişler yani İslam akidesiyle bidatçıların e, edindikleri akideyi birbirinden ayırma adına bunu yapmışlar peki kimler kullanmış bunu şerefimizden kullananlar var şerefimizden kullananlar var yine aynı şekilde e, şöyle diyelim buna Ahmet İbni Hanbel zamanında dedi ki çıkıyor fırkalar çıkıyor fırkalar çıkınca e, tabi kitaplar da yazılıyor vesaire anlatılıyor mu kitaplar da yazılıyor hakkında vesaire sonra e, alimlerde tutuyorlar bazı tasnifatlara bu isimleri veriyorlar mesela bunlardan bir tanesi kim dedi şerefimizden mesela e, İbn Ebi Şeybe'nin Esünnesi var İbn Ebi Şeybe 235'te vefat ediyor tamam bak sünnet kimi varmış yine e, Ahmet İbn Hanbel'in sünneti tamam yine es, e, İmam Eslem'in sünneti tamam yani vesaire vesaire yine e, Ebu Davud Esimistan'ın sünneti vesaire bunları tutuyorlar mesela Şimdi sünni veriyorlar e, İmam-ı Berbahari sünneti vesaire tamam bunlar tutuyorlar ne yapıyorlar bu sünnet Bu bugünkü dersle alakalı ve mevzuyla alakalı son örnek bugünkü ders bu e, son örnekle bitecek ve bu son örnek neyin son örneği ayrıca akide hangisinde vermişlerdi e, akide başka tezir başka usulü başka sünnet son bir isim daha verdi daha da var tam ben en meşhurlarını e, gibi e, İslam akidesine al-fukhul ekber demişler tamam al-fukhul ekber şimdi yine el-fukhul ekber'i gördüğünüz zaman iki kelimeden onlar oluşuyor ekber büyük demek şimdi onun e, şeyine çok girmeye geçip fıkıh ne demek el-fukhul fıkıh lügatta fehim demek İnşallah Kur'an'da şöyle ne buyuruyor ya şu aydı ma ma nefkahu kesiyor mimma takıyor ey şu ayet biz senin söylediğin birçok şeyi fıkh etmiyoruz yani ne? anlamıyoruz tamam. o zaman fıkıh lügatta neymiş? anlamak demek yani umum bir şey anlamak yani herhangi bir şey anlamak bir gazete okuyorsun siyasi bir mesele onu anlamana fıkıh denir dini bir mevzu okuyorsun onu anlamana fıkıh denir bir masal bir masal birisi bir masal okuyor masalın içeriğini anlamana fıkıh denir tamam fıkıh anlamak demek bir lügat mı? tamam mesela hatta ee, devamlı bir örneği var onlar çünkü kendisi çok değerli alim olduğu için kaynak olduğu için bu örnek sık sık verilir İmam Faris Rahimullah İbn Faris Rahimullah mesela diyor ki Fatih Fatih kelimesini kullanırken diyor ki El Fa'u vel Kaf vel Ha Şimdi Fatih hangi kelimelerden şu? F, Kaf ve Ha kelimelerden her kelimelerden diyor ki El Fa'u vel Kaf vel Ha Aslın vahidin sahih bir sahih olan asıldır yedullu ala idraki şey vel ilmi yedullu ala idraki şey vel ilmi neye delalet eder? bir şey idrak etmeye ve ona bilmeye, onu bilmeye delalet eder tamam mı? o zaman bunu İbn Faris Muazzam Mekayçı Baba'da söylüyor tamam mı? hatta e, sonra devam ediyor ki mesela İbn Faris diyor ki her şey bilmenin için sıkıntı anladın mı? Çünkü bu lügat manasını ele, ele aldığımız zaman her şey bilir. Bütün ilimler bunun içine girer. O, o ilme lügat olarak tevhid yönlüğünü olarak lügat olarak ona ne demiş? Fıkıh denir. Hatta İmam İbn Faiz diyor ki sonradan bu fıkıh kelimesi şeriatla ilgili meselelere hakkılmıştır. Yani o zaman karşı Tamam Şimdi e, e, çünkü İslam'ın başlarında e, yine selefin ilk dönemlerinde ve en başlarında fıkıh kelimesi kullanıldığı zaman bütün dini içerir yani dinin bütün meseleleri içerir bunu akşide girerdi bunun içine e, ahkam meseleler girerdi tamam mı e, ibadet meseleleri girerdi muamelat meseleleri girerdi atıyorum bütün böyle e, şeriat meseleleri bu kelimeye dahildi ilk zamanda böyle kullanılıyordu sonra alim e, hatta buna delil mesela e, Nebi Sassalem ne buyuruyor men yuridillahu bihi hayran mufakifu Allah kimin için e, hayır dilerse onu dinde ne yapar? Hakikalar yani demiyor e, ee, fıkıhla alakalı meselelerde şu bizim anladığımız şekilde fıkıhla alakalı meselelerde fıkıhlar bak dinde fıkıh var demek fıkıh dinin bütün mevzularını kapsar çünkü fıkıh lügatta anlamak demek yani o zaman burada Nebi Sallallahu ne demiş oluyor Allah kimin için hayır dilerse onun dinde ne yapar anlaşılırlardır bütün e, şeylere hastır e, dinin bütün mevzularına hastır sonradan işte kitaplar tatmin edildi usul fıkıh vesaire gündeme gelince e, derken sadece şey kastedilmeye başladı ve bu kelimelerdeki tartışlar bunlar önemli değil sadece ne kastedildi akşamlı mevzuya kastedildi yani namaz olur zekat abdest falan, bu tip mevzuya. e, ee, keza muamelat yani akideyi bunun dışına aldılar tamam akideyi bunun dışına aldılar e, ee, ibadetler muamelatlar bunun içinde kaldı Mevzunun içinde kaldı tamam ee, yine Nebi Sosan'da ne diyor mesela başlıyor Allah'ıma fakir hüküm din ve allim hüküm Allah'ım ona dinde fakir ona öyle öğret İbn Abbas için tamam bak onu dinde fakir söyleniyor yani fıkhi meselelerde fakirli manasında dinde fakir yani bütün mevzular bu işe tamam mı? Peki şimdi fıkhın manasını öğrendiğimiz zaman fıkhı ne demek? Büyük fıkıh bak şimdi Peki bunun akideyle ne gibi bir münasebeti var ki akide etmişler e, e, selef döneminde mesela fıkıh etmesinde olmuş ne gibi bağlantı çok basit şimdi fıkıh etler bir et baksa en büyük fıkıh akideden daha büyük bir fıkıh var mı? otomatikten çıkartır tamam yani büyük anlayış akideden daha büyük anlaşılması gereken bir mevzu var mı? yok işte o otomatikman e, e, cevap burada bundan dolayı alimler zamanda akideye ne için vermişler? fıkıh için vermişler Şimdi zaten dikkat et alimlerin bu fıkıh etba bahsini kullanırken niçin bir fıkıh demişler? Eğer bir bütün olsaydı niçin bir fıkıh desinler? Demek ki burada küçük fıkıh var yani büyük fıkıh nispet de küçük fıkıh yoksa değeri küçük değil tamam mı? anlaşılmadı bunu anlayacağız anlattık bilgilere bulunmaz tamam mı? Ee, yani alimlerin fıkıh eser demesi onların önünde neyi gösteriyor ki demek ki onların zihinlerinde bir de şu var fıkıh yani bundan da kastımız işte mesela e, o zekat vesaire bunlar değil mi? bir Allah'a meleklere imana göre ve Allah'ın tevhide göre falan daha e, alt derecelidir tamam mı? o yüzden e, bu lafızlarından da bunu fıkıh etmemiz gerekir şimdi peki kim kullanmış bunları? şimdi diyor ki Allahu Alem Allahu Alem bu ıslahı akide kastederek fıkhıl ek vermeyen fıkhıl ek böyle akide mefhumuna ıslak eden akide, akide mefhumunu kastederek ıslak eden ilk alim el ilmu indallah ilim Allah'ın katında Ebu Hanife Rahmanullah Teala Ebu Hanife akide ile alakalı bir kitap tutuyor buna fıkhul ekber ismini koyuyor tamam o zaman buradan ne anlıyoruz buradan ne anlıyoruz el fıkhul ekber diye isimlendirmesinden ne anlıyoruz demek ki akideye ne demişse bu tarihlerle geçmişte fıkhul ekber demiş tamam yine aynı şekilde dedi ki kendisini müsbet ediliyor fıkhul ekber adında kitap İmam Şafii Rahmanullah İmam Şafii Şeref alimlerimizden bunun da kitabı var e, el fıkhul ekber ama günümüze kadar gelmemiş meşhur olmuş için o ayrılmış şey. yani bunu ashabı çevirmiş tamam ancak e, yine dediğimiz gibi e, dersin başlarında da şimdi şöyle bir lafız kullandık belki o lafız mesela hata etmiş olabilir yani tam böyle izin olarak yerini bulmamış olabilir Allahu Alem onda bir sorun yok ama şöyle bir dedik ya e, şöyle bir şey anlaşılmasın hani dinin usulü dedik ya ha, burada dinin usulü varsa bir dinin usulü olmayan meseleleri var o zaman bunlar ihmal edilebilir böyle bir şey tezahür edilmesin e, büyük ya burada fıkıh ekler var büyük fıkıh akide o zaman akide olmayanlar ne, e, olmayan meseleler de küçük fıkıh olduğu için önemsiz bu şekilde anlaşılmasın akideye nispet de burada akide, akideye nispet de küçük fıkıhtır onlar yoksa dinde ön, önemi çok büyüktür şey. düşün akide fıkıh mevzular arasında şey namaz fıkıh mevzular arasında zikredilmesiyle beraber tersi küfürlüdür bazı alimlere göre keza bazı alimlere göre ölümün tersi küfürlüdür bazı alimlere göre batının tersi küfürlüdür lillahi alemnas secdüleyip men kıtâhüleyip sebebiyle güç getirenlerin güç getirenler için Allah'tan insanlar üzerine has has kılmıştır diyor sonra da ayetin devamlarını diyor kim küfür ederse Allah edenlerden müstahmedir bak mesela bu ayeti getirenlere bu ayeti böyle getirenler olmuşmuş mesela alimlerimizde hadis tarzının küfür olmadan diyor ki Allah has has kılmıştır çünkü kim küfür ederse Allah bundan müstahmedir ha bu delil getirilir e, buna cevap var o ayrı mı yazıyor burada şimdi tercih yapmıyoruz küfür mü her ne kadar e, halimlerin mevletini çevirecek olursak namazın dışında diğer e, diğerleri küfür değilmiş diğer ortakları ama şöyle tanımından bunu söyleme olmuş neden bu örneği verdim demek ki diğerlerini ihmal edemeyiz diğerlerini önemsiz alamayız akideye nispet olduğunu söyledik tamam mı? akidenin önemine bilgi yapmak için önemini, e, e, önemini beyan etmek için tamam buraya da Sonra şey olacak Şimdi akideyi ne için vermişler bunları anlattık Peki bu akideyi taşıyanlara yani ehl-i sünnete ne isim vermişler Bak bir ehl sünnet ne isim vermişler Yani sahih İslam akidetine sahip olan bu insanlara geçmiş alimler ne isim vermişler neden o isimleri vermişler mesela bu akıbeye taşıyanı evde sünnet demişler bu akıbeye taşıyanı hadis evde demişler tam çeşitli bu akıbeye taşıyanı selef demişler bunlar hepsini tek tek anlatacak neden bu isimler verilmiş nereden alınmış kim kullanmış bu isimleri ilk kullanan kimler hangi naslar hangi delillere binaen hangi lafızları itibar şey hangi naslardaki lafızları itibar alarak bu isimleri vermişler bunlar hepsi inşallah anlatacak Allah'a emanet olun